หันธรรมยังรัตนัตยปนามคาทายโยเจวะสังเวคาสริกิตนาตาทันจาธนามเสโอทอนสุดุทอนกรุณามหันวรพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุท่วงมหันนบ โยจันตสุตัปปยานโรยโนพระองค์ในมีตาคือยานันประเสริฐหมดจบถึงที่สุดโลกาชาปาภูปากิเลสคาตโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปากิเลสของโลกวันตานิพุทังอามาตเรนตัง ข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเพื่อเพื่อธรรมโมปฏิโกวิยาตาจัสสุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบรวมประทีปยอมัคาปาคามัสเตทพินโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพาน ส่วนใดรอกุตโรโยาตตาทติปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ที่แนวแห่งโลกุตระนั้น วันทามิธรรมังอาหามาทะเลนตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมนั้นโดยใจเคารพเพื่อเพื่อ สามโฆสุเกตาปยันติเกตสัญญิโตพระสงเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยเดตาสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพาน ราสรู้ตามพระสุคตมูลายโลลาปะหิโนอ ริยสุเมตโตเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันตามีสังกังอามาทะเรนตานข้าพระเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพเพื่อเพื่อยินเจวเมกันตามิปูจนายกัง วันตุตยังวันตยตาปิสังกตังโอนยังมายายังมามาจาภุปัะวนมาหุตุเวตัสสะปะภาวสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหวอยู่ซึ่งวัตถุสาม คือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียว ได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ขออุปัสสวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพระเจ้าเลย ด้วยอำนาจความสำเร็จทันเกิดจากบุญนั้นยิตาตาตากาโตโลเกอุปันโนพระตตาระเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ อารหังสัมมาสัมพุทโธ จากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธรรมโมจะเตปิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์โอปัสามิโกปารินิปานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปารินิปาน สัมปชัตสามิสุขสัพพเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้กรองเป็นธรรมที่พระสุคตประสาทมายันตังธรรมังสุตวาเอวังจานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่า อาติมิสุภา ความเกิดก็เป็นทุกข์ชาราติทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มารณะติทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โลกาปาริเทวทุกขโทมานาสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำร ไรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความข้าแค้นใจก็เป็นทุกข์ อาภิเยยสัมปโยโกทุกโกความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยังเอยุวิปโยโกทุกโกความพระดาจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ ยามเมชังนาลาปฏิตามเวทุกังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์รางกิเตนะปัญจุปาทานัขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทาตั้ขันตั้งห้าเป็นตัวทุกข์เรยาธิการได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปู ปาทานขันโตขันนันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนโตปาทานขันโตขันนันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญปาทานขันโตขันนันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทาน ที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารเป็นญาณูปาทานักขันโตฐานมันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเจสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดโล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 าเมสังสาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงชาเมสัมมาอนัตตาติทรรทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ เอมยังโกดินามหา พวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วทาติยา ความแก่และความตายโตเกยิปาริเทเวนิสุเกยิโทมนาเตยิอุปายาเตหิโดยความโศกความรำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจ ความกาแค้นใจทั้งหลาย ทุกโคตินาเป็นผู้ถูกความทุกข์อย่าง ทุกเป็นเบื้องหน้าแล้ว อาเปวนานิมาสเกวรัสุกขันตาสันตกิริยาปัญญาเยธาดิทำจะไหนการทำที่สุดแห่งของทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ เทราปาริมิพุตังปิตังภะคะวันตังอุปิสายันตังสัมมาสัมพุทธัง เราทั้งหลายอูที่จะพอะพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพานนานแล้วพระองค์นั้นสาตาอาคารสมาอนาคาริยังป ธิตาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตาจามิปัสวาติพรรมจาริยังจารามา ประพื่ออยู่ซึ่งพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น เอกูนานเจคาสาจิวสมาปนา ถึงพร้อมด้วยศีขาและธรรมเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลายทานโนพรรมจาริยังอิมาสเกวาราสตุขัสันนาสหันสกิริยายาสังวาสตุขอให้พรหมจันทร์ของเราทั้งหลายนั้นลงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เถิด